24. mektubun birinci zeyli. Bismihi ve imşihi la yusubbih bihamdi. Onun adıyla. O her kusurdan münezzehtir. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma ya'bu'u bikum rabbi levla dua'ukum. Yani ey insanlar, duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Mealindeki ayetin beş nüktesini dinle, birinci nükte. Dua bir sırrı azim-i ubudiyettir. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir. Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi dua üç nevidir. Birinci nevi dua, istidat lisanıyladır ki, bütün hububat, tohumlar, lisan-ı istidatla Fatır Hakim'e dua ederler ki, senin nukuş esmanı mufassal göstermek için bize neşvinama ver. Küçük hakikatımızı sümbülle ve ağacın büyük hakikatına çevir.'' Hem şu istidat lisanıyla dua nev'inden birisi de şudur ki, esbabın içtimaı, müsebbebin icadına bir duadır. Yani esbab bir vaziyet alır ki, o vaziyet bir lisana hal hükmüne geçer ve müsebbebi Kadir-i Zülcelal'den dua eder, isterler. Mesela su, hararet, toprak, ziya, bir çekirdek etrafında bir vaziyet alarak, o vaziyet bir lisanı duadır ki, bu çekirdeği ağaç ya, ya Halikimiz derler. Çünkü o mucizeyi harika kudret olan ağaç, o şuursuz, camit, basit maddelere havale edilmez. Havalesi muhaldir. Demek içtima esbab bir nevi duadır. İkinci nevi dua, ihtiyacı fıtri lisanıyladır ki, bütün zihayatların iktidar ve ihtiyarları dahilinde olmayan hacetlerini ve matlaplarını ummadıkları yerden vakti münasipte onlara vermek için Halik Rahim'den bir nevi duadır. Çünkü iktidar ve ihtiyarları haricinde bilmedikleri yerden vakti münasipte onlara bir hakim rahim gönderiyor. Elleri yetişmiyor. Demek o ihsan dua ah neticesidir. Elhasıl bütün kainattan dergah ilahiye çıkan bir duadır. Esbab olanlar müsebbebatı Allah'tan isterler. Üçüncü nevi dua? İhtiyaç dairesinde zişuurların duasıdır ki bu da iki kısımdır. Eğer ıstırar derecesine gelse veya ihtiyacı fıtriye tam münasebet ise veya lisan istidadı yakınlaşmışsa veya safi, halis kalbin lisanıyla ise ekseriyet mutlaka ile makbuldür. Terakkiyat-ı beşeriyenin kısmı azamı ve keşfiyatları bir nevi dua neticesidir. Havarik-ı medeniyet dedikleri şeyler ve keşfiyatlarına medar iftihar zannettikleri emirler manevi bir dua neticesidir halis bir lisan-ı istidatla istenilmiş, onlara verilmiştir. Lisan-ı istidatla ve lisan-ı ihtiyacı fıtri ile olan dualar dahi bir mani olmazsa ve şerait dahilinde ise daima makbuldürler. İkinci kısım meşhur duadır. O da iki nevidir. Biri fiili, biri kavli. Mesela çift sürmek fiili bir duadır. Rızkı topraktan değil, belki toprak hazine rahmetin bir kapısıdır ki rahmetin kapısı olan toprağı sabahla çalar. Sair kısımların tafsiratını kaydedip yalnız kavli duanın bir iki sırlarını gelecek iki üç nüktede söyleyeceğiz. İkinci nükte. Duanın tesiri azimdir. Hususan dua külliyet kesbederek devam etse, netice vermesi galiptir, belki daimidir. Hatta denilebilir ki sebebi hılkat alemin birisi de duadır. Yani kainatın hılkatinden sonra başta nevi beşer ve onun başında alemi İslam ve onun başında Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın muazzam olan duası bir sebebi hılkat-ı alemdir. Yani Halik-i alem istikbalde o zatı nevi beşer namına belki mevcudat hesabına bir saadet-i ebediye, bir mazhariyeti esma ilahiye isteyecek bilmiş. O gelecek duayı kabul etmiş kainatı halk etmiş. Madem duanın bu derece azim ehemmiyeti ve vüsatı vardır, hiç mümkün müdür ki 1350 senede her vakitte nev-i beşerden 300 milyon cin ve ins ve melek ve ruhaniyattan hatta hesaba gelmez mübarek zatlar bir ittifak Zat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam hakkında rahmeti uzma ilahiye ve saadet-i ebediye ve husul-i maksud için duaları nasıl kabul olmasın? Hiçbir cihetle mümkün müdür ki o duaları reddedilsin. Madem bu kadar külliyet ve vüs'at ve devam kesbedip lisan istidat ve ihtiyacı fıtri derecesine gelmiş. Elbette o Zat-ı Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam dua neticesi olarak öyle bir makam ve mertebededir ki bütün ukul toplansa, bir akıl olsalar, o makamın hakikatını tamamıyla ihata edemezler. İşte en iyi Müslüman, senin ruzu mahşerde böyle bir şefiin var. Bu şefiin şefaatini kendine celbetmek için sünnetine ittiba et. Eğer desen, madem o Habibullah'tır, bu kadar salavat ve duaya ne ihtiyacı var? El cevap. O zat aleyhissalatü vesselam, umum ümmetinin saadetiyle alakadar, ve bütün efrad ümmetinin her nevi saadetleriyle hissedardır ve her nevi musibetleriyle endişedardır. İşte kendi hakkında merati bir saadet ve kemalat hassiz olmakla beraber, hassiz efrad ümmetinin hassiz bir zamanda, hassiz enva saadetlerini hararetle arzu eden ve hassiz enva-u şekavetlerinden müteessir olan bir zat. Elbette hassiz salavat ve dua ve rahmete layıktır ve muhtaçtır. Eğer desen, bazen tatbik olacak işler için dua edilir. Mesela husuf ve küsuf namazındaki dua gibi. Hem bazen hiç olmayacak şeyler için dua edilir. El cevap. Başka sözlerde izah edildiği gibi dua bir ibadettir. Ab kendi aczini ve fakrını dua ile ilan eder. Zahiri maksatlar ise o duanın ve o ibadet-i duaiyenin vakitleridir. Hakiki faydaları değil, İbadetin faydası ahirete bakar. Dünyevi maksatlar hasıl olmazsa o dua kabul olmadı denilmez. Belki daha duanın vakti bitmedi denilir. Hem hiç mümkün müdür ki? Bütün ehli imanın bütün zamanlarda mütemadiyen, kemal-i hulus ve iştiyar ve dua ile istedikleri saadet ebediye onlara verilmesin ve bütün kainatın şehadetiyle hassiz rahmeti bulunan o kerim mutlak, o rahim mutlak. Bütün onların o duasını kabul etmesin ve saadet ebediye vücut bulmasın. Üçüncü nükle. Duayı kavli ihtiyarinin makbuliyeti iki cihetledir. Ya aynı makbulu ile makbul olur veyahut daha evlası verilir. Mesela birisi kendine bir erkek evlat ister. Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi bir kız evladını veriyor. Duası kabul olunmadı denilmez daha evla bir surette kabul edildi denilir. Hem bazen kendi dünyasının saadeti için dua eder. Duası ahiret için kabul olunur. Duası reddedildi denilmez. Belki daha enfa bir surette kabul edildi denilir. Daha keza. Madem Cenab-ı Hak hakimdir, biz ondan isteriz. O da bize cevap verir. Fakat hikmetine göre bizimle muamele eder. Hasta tabibin hikmetini itham etmemeli. Hasta bal ister, tabip hazır sıtması için sulfata verir. Tabip beni dinlemedi, yenilmez. Belki ahu fizarını dinledi, işitti, cevap da verdi. Maksudun iyisini yerine getirdi. Dördüncü nükte. Duanın en güzel, en matif, en leziz, en hazır meyvesi, neticesi şudur ki, dua eden adam bilir ki, birisi var ki onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder, onun kudret eli her şeyi yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil. Bir kerim zat var. Ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hassiz ihtiyacatını yerine getirebilir. Ve onun hassiz düşmanlarını def edebilir. Bir zatın huzurunda kendini tasavvur ederek bir ferah, bir inşirah duyup, dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp, Elhamdülillahi Rabbil Alemin der. Beşinci nükle. Dua ubudiyetin ruhudur ve halis bir imanın neticesidir. Çünkü dua eden adam duasıyla gösteriyor ki, bütün kainata hükmeden birisi var ki, en küçük işlerime ıttılağı var ve bilir, en uzak maksutlarımı yapabilir, benim her halimi görür, sesimi işitir. Öyleyse bütün mevcudatın bütün seslerini işitiyor ki benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o yapıyor ki en küçük işlerimi de ondan bekliyorum, ondan istiyorum. İşte duanın verdiği halis tevhidin genişliğine ve gösterdiği nur imanın halavet ve safiliğine bağlı. Kul ma yâbe'ubikum rabbi levlâ duâkum. Peki eğer duanız olmasa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var? Sırrını anla ve ve kâle Rabbukum ud'ûni estecib lekum Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, size cevap vereyim. Fermanını dinle. Eğer ne hah dağıt, ne dağıt hah denildiği gibi, eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim hakimsin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin minel ezeli ilel ebed. Adede ma fi ilmillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sellimna ve sellim dinena amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e, aline ve ashabına, ezelden ebede kadar, ilmi ilahiyedeki mevcudatın adedince salat ve selam ver. Bize ve dinimize selamet ver. Amin her türlü hamd ve övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.